Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Bismillahi rrahmani rrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ama baad, mpenzi mtazamaji wa Kiislamu popote pale ulipo duniani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Birrawatib nabni البيوت سنوات طويلة بينما nastati'u an kila yaumin baitan fil janna, kupitia katika mishahara yetu tunajenga nyumba miaka na miaka, ambapo tunaweza kujenga kila siku nyumba moja peponi. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ما من عبد مسلم يصلي كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أمسيما أنتم محمد صلى الله عليه وسلم هكونا مجا يويوت يولي أمباين مسلم أتكيسالي كواجيلي الله ركا كمنا بيلي زا سنه ambazo sio za faradhi rakaa kumi na mbili za sunna ambazo zinaitwa arrawatib mwenye kusali rakaa kumi na mbili za sunna kila siku ya allah subhanahu wa taala basi allah atamjengea nyumba peponi nyumba ya peponi yahitaji rakaa kumi na mbili za sunna ambapo, ambapo nyumba ya duniani tunajenga miaka na miaka kwa kukusanya na kudunduriza e, mishahara yetu rakaa kumi na mbili hizi za sunna mpenzi mtazamaji wa kiislamu ni kama ifuatavyo rakaa mbili qabla salati alfajri na rakaa nne qabla dhuhri jumla ni sita na mbili baada ya dhuhri jumla ni nane na mbili baada ya maghrib jumla ni kumi na mbili baada ya isha. Haya, madha tantadhir ibni lak buyutan fi ljanna kulla yaum. Haya, sasa wasubiri nini ewe muislam Anza kujenga nyumba na majumba huko peponi ambazo hazihitaji fulus, zinahitaji kuswali rakaa kumi na mbili za sunna. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com